واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود Na pale tulipomweka Ibrahim pahala penye ile nyumba tukamwambia usinishirikishe na chochote na isafishe nyumba yangu kwa ajili ya wanaoizunguka kwa kutufu na wanaokaa hapo kwa ibada na wanaorukuu na wanaosujudu وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق na watangazie watu hija watakujia kwa miguu na juu ya kila ngamia aliyekonda wakija kutoka katika kila njia ya mbali liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati al-an'ami fakulu minha فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ili washuhudie manufaa yao na walitaje jina la Mwenyezi Mungu katika siku maalum juu ya nyama hoa aliyewaruzuku basi kuleni katika hao na mlisheni mwenye shida aliyefakiri ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق kisha wajisafishe taka zao na waondoe nadhiri zao na waizunguke nyumba ya kale ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ndiyo hivyo iwe na anaye vitukuza vitakatifu vya Mwenyezi Mungu basi hayo ndiyo kheri yake mbele ya Mola wake mlezi na mmehalalishiwa nyama hoa ila wale mliosomewa basi jiepusheni na uchafu wa masanamu najiapusheni na usemi wa uongo hunafa alillahi ghayra mushrikina bih ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق kwa kumtakasia imani Mwenyezi Mungu bila ya kumshirikisha. Na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu ni kama kwamba ameporomoka kutoka mbinguni kisha ndege wakamnyakua au pepo kamtupa pahala mbali. Dhalika wa man yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub. Ndiyo hivyo na anaitukuza ibada za Mwenyezi Mungu basi hayo ni katika unyenyekevu wa nyoyo lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ila albayti alatiq katika hao nyinyi mna manufaa mpaka muda maalum kisha pahala pa kuchinjiwa kwake ni kwenye nyumba ya kale Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ewe nabii watajie hawa washirikina wanaodai kuwa ati wanamfuata Ibrahimu alayhi salam na wakaifanya nyumba takatifu kwa ni pahala pa kuwekea masanamu yao. Watajie kisa cha Ibrahimu na nyumba takatifu tulipomuongoza mpaka pahala pake. Na tukamwamrisha aijenge na tukamwambia usinishirikishe mimi na kitu chochote katika ibada. Na isafishe nyumba yangu na masanamu na uchafu ili iwe ni pahala pa makusudi ya mwenye kuizunguka kwa kutufu na mwenye kukaa hapo na kufanya ibada. Ewe nabii Wajuvye watu kwamba hakika Mwenyezi Mungu amewalazimisha wawezao miongoni mwao waijie hii nyumba basi waitikie wito wako watakujia kwa miguu na kwa kupanda ngamia aliyekonda kwa ajili ya safari ya kutoka mbali ili wapate manufaa yao ya kidini kwa kutekeleza hija na manufaa ya kiduniani kwa kujuana na ndugu zao Waislamu na kushauriana nao katika mambo ya dini yao na dunia yao na wataje jina la mwenyezi mungu katika siku ya idi kubwa na siku tatu zifuatazo. Pale watapochinja waliojaliwa ikiwa ngamia au ng'ombe au kondoo na mbuzi. Kuleni mpendacho katika hao na muwalishi waliopatwa na shida na ufakiri. Tena baada ya hao yawapasa waondoe takataka na uchafu uliowapata wakati ule wa ihramu, yani kuharimia hija Nao ni majasho na safari ndefu. Pia waondoe nadhiri ulizomwekea Mwenyezi Mungu ikiwa ameweka nadhiri yoyote na waizunguke kwa kwenda kwa miguu ile nyumba iliyojengwa kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu duniani. Na mwenye kuzishika amri za Mwenyezi Mungu na makatazo yake katika hija yake kwa kuzitukuza katika nafsi yake. Haya yatakuwa ni kheri yake katika dunia yake na akhera yake. Na mwenyezi mungu amekuhalalishieni kula nyama hoa, yani mifugo, yani ngamia, ngombe, kondoo, na mbuzi. Ila katika hali mnazozijua kwa mlivyokwisha somewa katika Kurani, kama vile nyamafu na nyinginezo. Basi epukaneni na kuabudu masanamu, kwani ibada hiyo ni uchafu wa kiakili na kiroho, na haimwelekei mwanadamu kufanya hivyo. Naepukaneni na kusema uongo kumzulia mwenyezi mungu wao mwanadamu. Na kuweni wenye kumsafiania mwenyezi mungu, wenye pupa kutaka kuifuata haki bila kumfuata mshirika wowote na mwenyezi mungu katika ibada. Kwani mwenye kumshirikisha mwenyezi mungu, ameanguka huyo kutoka kwenye ngome ya imani na amesalitiwa na upotovu na ameitia nafsi yake katika hilaki ya kutisha kabisa. Ikawa hali yake kama hali ya mtu aliyeporomoka kutoka mbinguni na midege kamrarua kakatika mapande mapande asibaki hata alama au kama aliyepeperushwa na upepo mkali na mwili ukatawanyika mwahala mbalimbali. Hakika mwenye kuitukuza dini ya Mwenyezi Mungu na faridha ya hija na amali zake na mihanga inayopelekwa kwa ajili ya mafakiri wa alharam na wakachagua walionona wazima hawana ila. Basi huyo ndiye amemcha Mwenyezi Mungu, kwani kutukuza kwake hayo ni matokeo nyenyekevu zilizoamini na alama katika alama za usafi wa nia. Katika kutoa mihanga hii yapo manufaa ya kidunia. Mnawapanda na mnakunywa maziwa yake mpaka wakati wa kuchinjwa. Kisha mnapata manufaa ya kidini vile vile pale mnapowachinja kwenye nyumba takatifu kwa kutafuta kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu.